بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد alhamdulillah alloh subhana taoloning tavfiqi bilan bugun yana fiqh jihod darsligimizni davom ettiryapmiz biz o'tgan darslarimizda salb haqida o'tgan edik salb yana nima desa bu o'sha agar bir ya'ni mujohid o'sha kofir bilan to'qnashib qoladigan bo'lsa yakkama yakka holatda uni qatl qilib olgan narsalarni ya'ni o'ljasini salb dedik salbga bu E, ulamolarni ixtilofi bor ya'ni o'zi o'ldirib olsa bo'ldi haqli bo'ladimi yoki imomni ruxsati kerakmi amirni mana bu narsaga agar xohlasa amir man qilib qo'yishligi mumkinligi bunga holid roziyallohu hadisini keltirdik e, va ba'zi bir ulamolar yo'q o'ldirsa bu haqli bo'ladi deb aytadi ya'ni bu narsa bugungi kunimizda juda bir ixtilofli masala emas chunki aksar holatlarda kim birta kofir o'ldirib oladigan narsasini amirlar beradi ammo ya'ni bir narsani ham esdan chiqarmaslik kerak amir haqqi borki jazo uchun yo biror bir e, ishkal qilgan bo'lsa yo'q unga bermay qo'yinglar deb qo'yishligi ham ya'ni haqqi borligini unutmaslik kerak ho'p bugungi darsimiz nafl haqida bo'ladi nafl ya'ni e, imom ba'zi g'animada g'animadan ya'ni ba'zi bir o'zini askarlariga jasorat ko'rsatgan yaxshi urushgan jangchilarga qo'shimcha qilib beradigan puli e, ya'ni mukofot sifatida nafl ya'ni ortiqcha pul bu e, ibn umar roziyallohu anhu hadisiga ko'ra u kishi aytadilarki kana rasululloh sollallohu alayhi vasallam yunafilu ba'da man yab'asu min as-saraya li anfusihim xassatan siva qismin ammatil jaysh muttafaqun alayhi bo'lgan hadis nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'zi bir jo'natadigan sariyadagi insonlar sariyadagi askarlar uchun alohida bir e, nafl ajratardi ya'ni umumiy jeyshi pulidan tashqari tushungan bo'lsak ya'ni bu narsada amir haqli bo'ladi bir kishiga agar yaxshi jang qiladigan bo'lsa shunga alohida bir xos pul berishligiga maqtash sovrinmasda uchun ba'zi bir kishilarni e, baxilligi va boshqasi tutmasin ya'ni umumiy g'animani pulidan beryapti u nafl ajratishi ko'rinishlari bor e, bu haqida ulamolar ya'ni uch xil ko'rinishga bo'lgan qanday qachon nafl ajratadi birinchisi imom dushmanga qarshi e, sariyani qo'shini oldidan jo'natgan bo'lsa ularga uchdan birini yoki to'rtdan birini e, g'animadan bo'lgan ulushdan ajratib beradi ya'ni e, dushmanga hamma qo'shin jang qilishligidan oldin bitta sariya ketdi e, tekshirgani yoki jang qilib urib kelgani va bu katta jasoratda o'zi asli ishlarni boshlashlik qiyin hammamizga ma'lum bo'lsa kerak bitta ishni boshlashlik qiyin bir kishi boshlab bergandan keyin qolganlarga ham jasorat shijoat qo'shiladi keyin aytmasinki ish qilib bo'lganda biz ham qilardik demasin yo'q o'sha ishni qilishlik kerak edi o'zi aksar insonlarda shu narsani ko'rasizda bir kishi borib qilib kelgandan keyin biz ham qilardik biz ham eplaymiz qil bo'lmasa ya'ni bu narsani e, yetarlicha bir qadrlashlik kerakda taqdirlashlik kerak tushunishlik kerak adolatli bo'lishlik kerak demak mana shu holatda ya'ni imom dushmanga qarshi sariyani qo'shinni jo'natishligidan oldin jo'natgan bo'lsa bu ya'ni qo'rqitish uchun yoki bir bilib kelishlik uchun yoki e, bir rag'batlantirishlik uchun bo'ladida bu narsa demak bularga uchdan bir yoki to'rtdan bir kabi g'animadan bo'lgan ulushni ajratib beriladi olib kelgan narsasidan e, ikkinchisi imom yoki amir qo'shinni ba'zi kishilarga jangda boshqalardan ajralib turadigan ishni qilganligi uchun yoki peshqadamlik qilsa yoki shijoat ko'rsatsa uning uchun nafl ajratadi nimaga boshqalar ham shijoat ko'rsatsin bilsin bu ya'ni bir hadiya sifatida beriladi amir ixtiyorida bo'lgan ish Va uchinchisi imom e, masalan aytsaki devori buzish yoki e, boshqa narsani qilishlik uchun masalan mana shu yerga borib urib kelishlik uchun deb turib kim mana shu ishni qilsa unga shuncha miqdorda beriladi deb aytishligi joiz ibn taym rahmaulloh buni fiql jihat kitobida ham keltiradi tushundingmi ya'ni kim mana shu qal'aga chiqib turib shu narsani urib bersa ha yo shu qal'aga chiqib kuzatib turgan kishini o'ldirib qilib bersa falon qilib bersa piston qilib bersa beramiz deb aytishligi joiz ekan mana bu narsani nafl deb tushunamiz qo'shimcha pul demak bu ko'rinishlarni barchasi demak jumhur ulamoni nazdida joiz bo'lgan ko'rinishlar demak naflni qisqacha tushundik mana bu narsa juda bir katta bir keng nima ham emas qisqaroq qilib o'tib ketdik endi e, bugungi asosiy mavzuyimiz o'zi g'ulul haqida bo'ladi g'ulul nima degani o'zi uni hukmi g'ulul degani imomni iznisiz g'animani taqsimlashdan oldin biror narsani o'g'irlashlikni g'ulul deb aytadi ya'ni g'animani taqsimlanmay turib jamlab qo'yildi shundan bir kishi biror narsani o'g'irlab olsa mana shu g'ulul hisoblanadi g'animadan o'g'irlagan odam ya'ni g'animadan biror narsani yashirib uni o'ziga xoslab olgan kishi u narsani qaytaradi va e, amir tarafidan kerakli jazoni beriladi ho'p imom noy rahmaulloh aytadiki g'ululni asli xiyonat degani bu ya'ni g'ulul kalimasi kitoblarda ko'p uchraydi bu arab kitoblarida xosan g'animadagi xiyonat bobida ham g'ulul kalimasini ishlatilgan ya'ni bu xiyonat ma'nosida ishlatiladi xiyonat degan aslida hop g'ulul demak ulamolar nazdida gunoh kabira ulamolar ittifoqi bilan va ish E, egalariga Alloh taologa tavba qilishlik vojib bo'ladi. Mana bu ishni qilgan kishilarga. Ya'ni tavbaning shartlaridan biri o'sha o'g'irlangan narsani qaytaradi. O'g'irlabdi bo'ldi, endi kechiramiz emas, yo'q, o'g'irlagan narsasini qaytaradi. Navoiy rahmohulloh aytadiki, ulamolar g'ululni harom degan va katta gunoh ekanligi ijmo qilishgan va uni gunohi kabiralardan deb sanashgan. Hamda o'g'ir olgan narsasini qaytarish kerak ekanligiga ham ijmo qilishgan. Mana bu sahih Muslimni ga o'sha sharh yozganda Imom Navoiy mana shu narsani aytib o'tib ketgan. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va makana linabiyyin ayyaghul" Hech bir payg'ambar uchun urushdan tushgan o'ljalarga xiyonat qilish joiz emas. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ajib bir e, nimalarni hikmatlarni ko'rasiz. Payg'ambarlarga aytib ketyapti. "Va makana linabiyyin ayyaghul" hech bir payg'ambar uchun urushdan tushgan joylarga xiyonat o'ljalarga xiyonat qilishligi joiz emas. Endi bu oddiy askarlarga nima deysiz payg'ambarlardan qolgan avom xalqqa endi qo'yaveramiz e, demak kim xiyonat qilsa qiyomat kunida ollohni huzuriga qilgan xiyonati bilan birga keladi so'ngra har bir jon mazlum bo'lmagan holda qilgan amaliga komil jazosini oladi ya'ni zulm qilinmagan holida qilgan amaliga kuchuk jazosini oladi olimiron surasi bu bir yuz oltmish birinchi oyatida keladi mana shu demak e, mana bu narsa juda bir og'ir narsa bu aslida biz yengil sanaladi lekin e, alloh subhana taolo aytyaptiki qiyomat kim xiyonat qilsa qiyomat kunida ollohni huzuriga qilgan xiyonati bilan birga kelar ekan e, bu juda bir qo'rqituvdi albatta. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham e, bir gaplari bor, odamlar bir kishiga jannat muborak bo'lsin deb aytishdi. Ya'ni u aslida Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bir ish chiqib beriladi, u g'animadan bir narsani tushirayotgan paytda bir nimani e, yopinchig'i o'g'irlab olgan bo'ladi. E, shunda unga bir daydi o'q kelib turib, hmm, endi shu vafot qiladi. Shunda nimalar sahobalar atrofda turgan kishilar e, jannat muborak bo'lsin jannat muborak bo'lsin deb turishgan bo'ladi ya'ni shahid bo'ldi deb aytishgan paytda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki kalla wallazi nafsi biyadihi inna shamlata allati akhadaha yawma khaybar min almaganim lam tusbihha al-maqasim alayha nar Allohga qasamki, ya'ni jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, u o'sha Haybar kunida unga taqsim qilinmagan g'animadan olgan o'sha matosi unga qiyomat kuni o't olov bo'lib yonadi ustiga dedi ya'ni bu narsa mana shu o'g'irlab turib keyin daydo'q tegib vafot qilganligi mana shu qiyomat kunida unga olov bo'lib yonishligiga sabab bo'lyapti bundan tashqari e, sahhaynda keladi e, abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kuni qoma fina zata yawm al azzama amrahu nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kuni e, bizda xutba qildi ya'ni g'ulul haqida gapirdi g'ululni zikr qildi uni buyuk sanadi gunoh ekanligini va ishini yomon e, qattiq og'ir sanadi hatto qol la alfayna ahadukum yaji al qiyama ala ruqbatihi ba'ir lahu fa yaqul. va uni bo'ynida tuya qichqarib kelgan holatda bitaylan keladi deyapti mana oldimga topaman shunday kelgan holatda topaman shunda aytadi ya rasululloh ag'sini ya rasululloh meni qutqaring debdi Va unda aytamanki la amliku laka shay'an hatta ablagtuk. bugun senga men bir yordam bera olmayman chunki men senga yetkazgandim va bundan tashqari e, nimani otni gapirdi nabiy alayhisalom qo'yi e, boshqa narsalarni e, gapirdi va tilla kumush haqida ham so'zladi shunda deb aytyapti ya'ni bu narsa tasavvur qiling bitta narsani o'g'irlab olindi va bugungi kunda masalan mujohidlar har xil yerlarga ribotga borishligi mumkin jihodga borib bir narsa borib keladi o'sha yerda tushgan narsalar hammasi g'animat hisoblanadi u yerdan bitta chinnini olib ketishligi ham o'g'irlik hisoblanadida shunda sahobalar ikkita bog'ichi ipini ham olib kelib bergan bog'ichi o'g'irlab olgan bog'ichini tasavvur qiling oyog'ini etigini bog'ichini bir birodar bor edi o'sha inshaalloh alloh shahodatini qabul qilsin shu bir kishi e, bir joyga ribotga boruvdik deb aytyapti bir uyga kirdik o'sha uyda bitta piyola bor ekan deb aytibdi shu piyolani olsam maylimi deb amirdan so'radim amir ruxsat berdi endi u birodari savolini qarang aytyaptiki mana shu olgan piyolam uchun man qiyomatda javob bermayman unda deyapti alloh subhana taolo e, o'z shahodatdan qabul qilsin haqiqatda e, taqvo bor edi ya'ni u o'zi amir ruxsat bergan unga amir ruxsat bergan shu narsani yana so'rab olyapti haqiqatda masalan qiyomatni mas'uliyatini his qilishlik shunday bo'ladi bugungi kunimizda aksarimiz qiyomatda mas'uliyatini his qilmay qo'ydik qiyomat kunida hali haq haqdorlar keladi biz masalan bir narsani his qilaylik alloh subhanahu taolo bizdan haqqini kechib yuborishligi mumkin g'ofur rohim bo'lgan zot ammo bandalarni o'rtasidagi haq qoladi shunday bizdan savoblarimizni oladi oladi oxiri e, haqqim haqqini o'tolmasak shu bilan ham endi u nima bo'ladi keyin savobimiz tugasa uni gunohlarini yuklanadi biz yelkamizga bu hazilakam narsa emas u kunda e, yawma mar'u min akhi va ummihi va abi va sahibatihi va banihi u kunlarda o'z hamma ota onasidan yaqinlaridan aka ukalaridan bolalaridan ahli ayolidan qochadi va u kunda har bir kishini o'zini ovora qiladigan ishi bo'ladi o'zi kunda o'sha har bir kishini o'zini ovora qiladigan ishi bo'ladi mana shunday kundan biz e, qo'rqmaymizmi axir musulmon kishimiz oxiratga iymon keltirganmiz to'g'rimi demak mana bu bitta narsani deb turib dunyoviy bir ishlarni deb mayli bir e, nima deydi chinmay kosada ovqat ichmaylik o'sha bir e, temirdan bo'lgan yoki plastmassadan bo'lgan narsadan ham ichib turaylik narsani ovqatimiz yoki boshqa lekin qiyomatga toza bo'lib ketaylik shu kerak emasmi bizga e, kofirdan farqimiz borku biz bu dunyo uchun yashamayapmiz faqat oxirat borligiga ishonamiz iymon keltirganmiz demak e, bu dunyo shu shunday yomon narsada insonni bir e, fitnalarga solib qo'yadi alloh subhanahu taolo o'zi bizga ofiyat bersin ho'p demak e, dunyoda g'animadan o'g'irlagan kishiga taalluqli bo'lgan ba'zi bir hukmlar bor avvalambor unga qilgan ishdan tavba qilishligi istig'for aytishligi va nadomat chekishligi oz bo'ladimi ko'p bo'ladimi o'g'irlagan narsasini qaytarishligi kerak bo'ladi imomga bo'lsa uni mana shu kabi ishlardan qaytaradigan jazo bilan jazolashligi kerak bo'ladi kerak bo'lsa o'lim bilan ammo nabiy sallallohu alayhi vasallamdan e, vorid bo'lgan o'sha e, mato matoni yoqish haqidagi hadisga keladigan bo'lsak bu haqda ibn qoyim rahmaulloh aytadilarki vaqti to'g'risi shuki bu ish ta'zir va imomni ijtihodiga qaytadigan moliyaviy jazo bo'ladi ya'ni xohlasa mm, uda nimasini yoqib yuboradi deb aytadi yani o'g'irlagan narsasini e, bu ijtihodiga qaytadi jumhur ulamolar g'animadan o'g'irlagan kishini g'animadan o'zilishini olishligiga ittifoq qilishlikka qilishgan. Ya'ni bir kishi g'animadan o'g'irladi, u ta'zirini oladi, g'animadan o'g'irlagan narsasini qaytaradi, lekin u jangda qatnashgan bo'lsa, g'animadan ulushi bo'ladigan bo'lsa beriladi. Ya'ni beriladi. Hop, g'animadan bo'lgan mm, taomni yeyishlik. Mana bu narsa joizmi yoki joiz emasmi? Ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. u kishi bir e, nimada g'azotda bo'lgan paytda ular bir asal e, uzum tushadi g'animadan shunda e, ular mana shu narsani ya'ni biz imom buxoriyda keladi biz o'sha tushgan narsalarni yerdik deb aytadi ya'ni o'sha asal bo'lsin uzun bo'lsin g'animadan tushgan narsalarni yerdik lekin bir bir nuqtasi bor lekin ularni uyimizga yuklab olmasdik to'plab jamlab olib ketmasdik deydi tushunyapmizmi ya'ni bu masalan bir g'anima jangga borildi jangga borganingizdan keyin o'sha yerda e, masalan uyga kirdingiz uyda shakar bor boshqa narsa bor zaytun bor zatar deydi zayt yog'i bo'lsin boshqa narsa bo'lsin qorni ochib ketdi yeysiz Э, biror bir narsa endi sovqotib ketdingiz o'ranib o'tirasiz э? Э, suv chanqab ketdingiz suvdan ichasiz ya'ni nima ehtiyoj bo'lsa o'sha yerda ishlatiladigan ishlatasiz lekin ochko'zlik qilib uyga olib olinmaydi bu narsa bu endi bu e, haddidan oshishlik bo'ladi bu yer ibn hajar shofiy rahmaulloh aytadilarki jumhur e, yeyishga yaroqli bo'lgan taomni barchasini u bilan quvvatlansa bo'ladigan narsalarni g'animadan olish joiz ekanligiga ijmo qilishgan mana shu kabi hayvonlarni yemin olish ham joiz u g'animani taqsimlashdan oldin bo'ladimi keyin bo'ladi endi imomni izni bilan bo'ladimi yoki iznsiz bo'ladimi farqi yo'q aniq zarurat bo'lmasada uni olish joiz ekanligi jumhur ittifoq qilgan zarurat bo'lmasa ham olib yeyishlik joiz yegisi kelyapti hamda ulovlarni minishga kiyimlarni kiyishga qurollarni ishlatishga e, jang tugagandan keyin ya'ni qaytarib berishi sharti bilan ittifoq qilishgan tasavvur qiling bitta o'sha jangga bordingiz uyga kirdingiz uyga kirsangiz e, o'sha kofirlardan qochib ketgan bir snayper turibdi uni olib otib ketasiz yoki o'sha yerda bmp yoki moshina qolib ketgan pikap qolib ketgan kofirlar qochib ketgan pikapga e minib orqasidan quvvat amirdan ruxsat olib o'tirish shart emas u yerda yoki masalan o'sha yerga bordingiz e, katta mazut ya'ni bizda salarka salarka deydi salarkani zaxirasi bor ekan o'sha yerda mazut tugab qoldi nima salarka tugab qoldi endi o'sha nimani mashinangizga yuklab yana davom etishingiz kerak. E, shu yerda yuklab e, quyib quyib ketaverasiz. Ya'ni bu e, ehtiyoj uchun bu yerda hayvonni yema deyilyapti, u paytda ot ulovlar minilgan-ku. Ehtiyoj bo'lganligi uchun ishlatishlik joiz. Ehtiyoj bo'lmasa ham ishlatishlik joiz deb aytayapti. Lekin bir narsa bor, ashe qurol oldingizmi, mashina oldingizmi, nima oldingiz? Pichoq olib, pichoqda biror narsa ishlatib ketdingizmi? U chiroyli ekan bu deb turib yonga savolishlik yo'q bu narsa. E, manga yoqib qoldi endi mana shu kichkina narsani olsam hech narsa qilmaydiku u yerda bitta o'sha g'animadan yopinchiqni o'g'irlagan u o'sha nabiy sallallohu alayhi vasallamga ishchi bo'lgan kishi mana shu qiyomatda unga olov bo'lib yonadi deyapti qarang bitta yopinchiq nima keragi bor shu qiyomatda azoblanishlik uchun insonlarni ko'rasiz arzimagan pulga e, birodarini aldab yuboryaptida arzimagan pulga ber o'sha pulni ozgina qiynalsang qiynal lekin qiyomatda javob qiyomatdagi javobgarlikdan qutulib qol bu aqli insonni ishida aqlsiz insongina mana shu dunyo uchun e, rohatini qilib ketadi umar roziyallohu kirib qoldi-ku e, qizlari hafsa o'sha paytda nabiy alayhisalom ranjitib qo'ygan paytda kiruvdilar nabiy alayhisalom to'shakda yotgan orqalari o'sha to'shakni izi chiqib qolgan ekan rasululloh dedi kisrolarni qarang shuncha narsalarda yotibdi siz holatingizni qarang dedi e, e umar dedi ularga dunyo bo'lib bizga oxirat bo'lishligi senga yoqmaydimi xush ko'rmaysanmi bu narsani yaxshi emasmi deyapti Endi biz oxiratni olamiz birodarlar. Hammamiz e, fath tushuncha, nusrat haqidagi tushunchalarni qo'ying aytaylik masalan. Mavzudan ozgina chetlashdik. <coughs> Masalan, nusrat qachon, nusrat keladimi O'zi seni yaxshi yeb ichib ofiyatda turganing shu nusrat o'zi insonni. Chet elda bo'lam, qayerda bo'ladi? Dinga xizmat qilib yurib, da'vat qilib yurgani shu nusrat. Nusrat degani yordam degani. Bir yerlarni fath qilib yuborishligimiz emas bu. Kichkina yerda bo'lsak ham shariat qoyim qilib, ahli ayolimiz hijobda shariatda yashayapmizmi mana shu nusrat biz albatta yerlarni fath qilib yuborishligimiz shart emas va mana shu ya'ni dunyo dunyoni nimalarida matolarini e, deb oxiratda azoblanishlik bu ahmoq insonni ishi aqlli odam e, dunyoni beradi oxiratda ya'ni najot topuvchilardan bo'lib qolsa bu mana shu haqiqat insonlarni ko'rsa arzimagan pullarga Э, birodarlarning nomini bulg'ab yorib birodarni ko'nglini og'ritib bitta dunyoni narsasigada agar shu narsa masalan muomalatdan chiqib ketsa bir zarracha qadri yo'q mana bizni so'm bo'lishligidan oldin e, kuponda bo'lgan o'zbekistonda mana shu kupon qancha uy uy to'plagan odamlar uylab kupon to'plagan so'mga aylanib ketdi odamlar o'lib qolgan shuni deb zarracha bir tiyinlik qadri qolmadida uni ishlamaydi hech qachon ko'chaga olib chiqqan bir narsani beraman desa hech kim olmaydi uni dollar tasavvur qiling dollar hech kim olmay qo'ydi nima qilasiz na uni yeb bo'lmasa bir yoqsangiz ham birpasda yonib ketsa nima qiladi uni shunday ko'z bilan qarasak e, bu narsalarni deb e, alloh subhana taolo o'zi e, ofiyat bersin o'zi salomat qilsin bunday narsalardan lekin qalb shu narsaga muhabbati bo'lar ekanda demak e, g'anima taomlarini o'ziga olib qolish e, bir yerga to'plashlik ham mumkin emas ba'zi mujohidlar uchun e, g'anima taomlarini olib olish to'plashlik joiz emas abu dovuddan rivoyat qilingan abu lubayda roziyallohu aytadi biz bilan bekabil yerda abdurahmon ibn samro borgandi odamlar shu g'anima to'pladi va o'zlarini qilib ya'ni jonlariga solishni boshladi shu paytda E, xotib turib aytdiki hmm, rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shu nima degan narsani o'ziga olib olishdan qaytarganini eshitgandim deb aytdi shunda sahobalar olgan narsalarini qaytarishdi e, xotib oralarida taqsimlab berdi sanga manimcha yeyishlik uchun taqsimlab berdi ha demak mana shu e, g'ulul haqida edi endi biz bugungi nimamiz yana bir shu bilan inshaalloh yakunlab qo'yamiz ozroq cho'ziladi ekan amirlarga hadya berishlik haqida buni ko'pchilik bilmagan masalalardan deb o'ylayman shuni ya'ni amirlarga hadya bersa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi amirlarga hadya berishlik hokimlarga amaldorlarga hadya berishlik hidayil ammal g'ulul degan hadis bor bu imom ahmadni musnatlarida keladi demak o'sha amaldorlarga hadya qilishlik bu g'ululdan ya'ni e, pora hisoblanadi bunday qilib aytganda e, abi hamid sadiydan rivoyat qilinadi nabiy sallallohu alayhi vasallam e, bir kishini sadaqaga joyladi ya'ni mas'ul qilib qo'ydi istamar rasululloh sallallohu alayhi vasallam rajulan ala sadaqatin bani sulaym uday ibn lutbiya فلما جاء حسبه قال هذا مالكم وهذا هدية u keldida sadaqalarni yig'ib kelgandan keyin aytdiki mana bu mani molim mana mana bu sizlarni molinglar mana menga hadya dedi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam e, aytdilarki fahallan jalasta fi bayti abika va ummika hatta ta'tika hadiyatuka in kunta sodiqan agar sodiq bo'lsang aytchi uyingni ota onangni uyida o'tirganingda mana shu hadya kelarmidi deb aytdi Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam xutbaga chiqdi. Fahamdalloh Alloh subhanahu taologa hamd aytdi va asna alayh va sano aytdi. Summa qol amma ba'd fa inni ista'mala e, rajulan minkum ar-rajula minkum ala al-amali mimma e, wallani Alloh. Alloh subhanahu taolo meni vali qilib qo'ygan amalga e, bittanini vali qiladigan bo'lsam, fa'ati fa yaqul hada malikum va hada hadiyatun. Mana bu sizlarning molingiz va mana bu hadiya menga berilgan hadiya desa, uhdiyatli. afala jalasa fi bayti ummihi va abihi hatta ta'ti hadiyatuhu agar hadiyatuhu agar u ota onasini uyida o'tirgan paytda mana shu hadiyasiz kelarmidi deb aytdi nabiy sollallohu alayhi vasallam ya'ni sizlardan bittanglarni o'sha mas'ul qilib qo'ysam u keladi, mana mani molim mana sizlarni mana mani hadiyam, mana sizlarni molingiz deydi u o'sha uyda o'tirganda o'sha mana shuni hadyasiz kelarmidi dedi valloh la yahuda ahadan minkum shay'an illa yahmil agar Alloh Allohga qasamki agar sizlardan bittani biror narsa nohaq oladigan bo'lsa qiyomat kuni mana shu narsani ko'targan holatda yo'liqadi deb aytayapti. demak bu Nabi sallallohu alayhi vasallam mana shu narsani aytgandan keyin aytdiki yana bittani mo'rab keladigan molni barab keladigan qo'y ko'tarib keladi deb aytdi shunda robiy aytayaptiki, Nabi sallallohu alayhi vasallam qo'lini ko'rsatdi hatto e, ruya ibtihi demak ibtihi hatto nimasi ruya ibtihi nimasi e, qo'ltiq osti ko'rindi Ha? E, demak va duo qildilarki allohim ballag. hal ballag. allohim yetkazdimmi allohim yetkazdimmi deb duo qildilar yani bu narsani Urobiy o'z ko'zim bilan ko'rganman deb aytayapti mana bu hadis imom Buxoriyning sahihlarida kelgan hadis Hmm. ya'ni bu e, narsani o'g'irlikni qanchalik yomon ekanligiga dalolat qiladi bu narsa buni nimaga keltiryapti o'sha ishni ishlagan kishi o'ziga olib qolishligi xuddi bir qoraga o'xshab qoladi yoki biror bir kishida biror kishi ishni ishlayotgan bo'lsa unga mana sizga mana sizga deb berishlikda e, baribir bir maqsad yotadida hozirgi kunda aksar holatda Э, demak mana bu hadisdan demak murod amirlar oladigan hadyalar ham mana shu narsaga kirib ketadi dedi deb bu narsa chunki uni nafsiga ta'sir qiladida u pul tashiydi pul tashiydi ko'ziga pul ko'p ko'rinadiyu baribir undan o'g'irlab qo'yishligi o'g'irlik ham hadya ham mana shu g'ulul degani o'zi pora o'g'irlik shu ma'nolarda ketyaptida hozir o'sha tashlayotgan o'sha sadaqani tarqatishda ishlayotgan odam shu narsani ko'zi o'ynab o'ynaydida baribir pulga urib qo'yishlik holatlari bo'lishi mumkin mana shu narsani ko'tarib keladi deb aytyapti bu katta narsada agar shu pul ustida ishlab yurgan odam shu narsani tiyib yuradigan bo'lsa ba'zi bir hadislarda g'oziy kabi bo'ladi deb aytdi jangda g'azot qilgan kishi kabi bo'ladi deyapti nimaga kurash ketadida nafs bilan nafs aytadi ol deydi u o'zi o'ziga o'zi aytadi bu qiyomatni javobi bor deydi xullas mana shu qiyin masalalardan bittasi bu ham imom buxoriy rahimaulloh e, mana shu amirlarga hadya berishi haqida e, umar ibn abdulaziz gaplarini keltiradi u kishi e, kanat hadiyatu fi zaman rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadiya al yawm e, roshva deb aytadi nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida hadiya hadiya edi bugungi kunimizda pora deb aytyapti buni kim aytayapti? umar ibn abdulaziz ya'ni bu kishi xulofai roshidinlarni o'sha 5-si deb aytiladi odil xalifalarni u kishini davrida ya'ni sadaqa oladigan kishi qolmagan shu kishi aytyaptiki bizni davrimizda hadya hadya edi bugungi kunda pora bo'lyapti o'sha davrda shunday gap bo'layotgan bo'lsa bugungi kunimizda endi tasavvur qilavering imom ibn abdulbar aytadilarki hadya e, berishlik o'zi aslida musulmonlarni fazilatlaridan e, va ulamolar mana bu narsani mustahab degan e, birodarlarga hadya ulashishlik ammo mana bu narsa e, haqqi bekitishlik uchun haqqi botil qilishlik uchun botil haq qilishlik uchun yoki biror bir kishini haqqini olishlik uchun ishlatiladigan bo'lsa bu hadya mana shu keyin nima poraga kirib ketadi mana bu amirlarga hadya berishlikda bitta holat istisno qilinadi ya'ni qachondir berishlik joiz bo'ladi-ku. Men oddiy bermoqchiman deb aytsa bir kishi, qachon nima joiz emasmi? joiz. Qachon? avvaldan amir bilan amir o'rtasida muomala bo'lgan kishi bo'lsa bir ikkinchisi unga avvaldan hadya berib turgan bo'lsa yoki mana bu hadyasi amirga ta'sir ko'rsatmasa biror bir qaror o'zgartirishlikka shu paytda hadya berishlik joiz bo'ladi avlosi hadya bermaganlik yaxshi nimaga bu baribir ta'sir qiladida insonni e, og'zini moylab qo'yishlik degan gaplar borku bizda bor narsa bu illa min rahma robbi illo Alloh rahm qilgan kishilar bundan mustasno bo'lib qoladi shuning uchun e, amirlar bilan muomala qilganda odilona muomala qilishlik e, avvaldan hadya berib turgan bo'lsa berishligi yoki eski qadrdonlar bo'lsa yoki haqqi botil qilishlik botil haq qilishlik uchun e, ya'ni biror bir kishini haqqini o'tkazib yuborishlik uchun bo'lmasa berishlik joiz avlosi yana bermasa ham joiz bo'laveradi yaxshi bo'ladi ammo masalan amir yaxshi ko'rganligidan Alloh uchun beraman desa, vazifati joiz. Э, Alloh subhanahu taolo o'zi э, darslarimizni davom qilsin. Inshaalloh yana bir э, keyingi darslarimizni Allohdan qodir bo'lganligimizcha Allohdan tavfiq so'rab davom ettirishlikka harakat qilamiz. Alloh davom qilsin. Keyingi darsimiz e, jizya haqida omonlik berishlik, e, sulh tuzishlik haqida bo'ladi. bu e, hukmlarni iloji boricha e, qodir bo'lgan bo'lsa faqat tarjima qilib mm, qisqa qisqa qilib o'tib ketyapmiz albatta bu jihodiy maydonlarda e, o'sha nima mm, o'sha jihodiy shayxlar tomonidan chiqarilgan kitob bu endi maskarlarda o'tiladigan jahluhu degan kitob bor mujohid kishi bilmas bilmasligi mumkin bo'lmagan narsalar degan mana shunda keladigan endi jihod fiqhida kelgan mana shu o'qiyotgan narsalarimiz qisqa qilib keltirgan bu narsani e, albatta bir ba'zi bir xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsak bu e, o'zimizdan to'g'ri e, aytilgan joylari bo'lsa allohdan alloh subhana taolo barchalarimizni o'zi kamchiliklarimizni o'zi kechirsin birodarlarimizga manfaat qilsin manfaatli qilsin va darslarimizni davomiy qilsin va barchalarimizga ochiq qalb bersin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk